štúdia Slobodného vysielača Banskej Bystrici Lesná číslo 1. Vítajte pri počúvaní poslucháči aj poslucháčky. Dnes tu nie som sám. A teším sa, že tu je môj spolužiak z Teologickej fakulty, somelier života a díler radosti a prišiel to tu vyvážiť pretože ja som ťažký interiérista, však ma už poznáte a on je taký krásny exteriérista, on pôsobí viac v tých exteriéroch. A vítaj, brat Ľuboš. Srdečne ďakujem a pozdravujem všetkých ľudí dobrej vôle. Teším sa, že si tu. Hovorím, keď tu Ľubo príde, tak ja musím z Vysokých Tatier, presne to 130 kilometrov a dve hodiny prísť takto tu oslávime, hoci máme pôstnu dobu, čo to máme za názov dnešnej relácie Stop antidisciplíne a druhá časť je dobrý a zlý príklad. Som plánoval ja teda, že to budem robiť, ale keď to sa takto stalo, že prišiel Ľubo, dám prednosť tebe Mal, máme postnú dobu vary prvej časti, by sme mali troška povedať o tej disciplíne, pretože máme kopu ľudí, čo nás počúva a nie a nie sa odhodlať, aby začali v nejakej tej oblasti robiť disciplínu, pretože postná doba, pripomeňme, čo to máme teraz 40 dní do Veľkej noci, čo to je Popolcová streda, čo to je postná doba, povedz pár viet, čo ťa k tomu napadá disciplína. Servo ordine et ordine bitte. Stará zásada. Zachovaj poriadok a poriadok zachová teba. Kto to vyslovil? Nejaký filozof, či to nejaký teo, suma teologická, Tomáš nie. Akvinský? Nie, nie, nie, to je staroveká zásada takové, takého duchovného rastu, rastú osobnosti ešte zo starovekého Ríma. To nemá s evanieliom, teda nie, nie je to z evanielia. Zachovaj poriadok, poriadok zachová teba. Čiže z niekedy stará grecká alebo rímska filozofia, keď to latinčine, tak asi rímska. Áno, z, z rímskej ríše. No a <clears throat> je to veľmi aktuálne. Aj teraz cez pôstne obdobie aj vôbec v tejto dobe progresivistickej filozofie, ideológie, ktorá odmieta akýkoľvek poriadok, akékoľvek pravidlá, len sloboda, voľnosť, sloboda. No však ale to je ťažká rehoľa a držať sa slobody to keď si robiť chceš slobodne, čo sa ti zachce, to je ťažká rehoľa. To potom tí ľudia sú vyčerpaní, sú preťažení, lebo oni každý majú milión nápadov, aký, aký ja to všetko chcú stihnúť v tomto živote. No, to je ťažká, teda antirehola v úvodzovkách. No. Takže, ako pani učiteľka jedna povedala, že ja nepotrebujem nejaké pravidla, ja nepotrebujem desatoro, aby som ja bola šťastná. Ja nepotrebujem držiavať nič. Ja chcem byť slobodná. Toto je dôležité. Ja chcem byť slobodná. No a sedela vedľa mňa, ja som šoféroval a ja jej hovorím, no tak keď neuznávate žiadne pravidlá, tak potom neuznávam ani červenú, ani zelenú a zabijeme sa. A to sú len dopravné pravidlá. A čo potom pravidlá životné, pravidlá Božie? Tie sú o mnoho dôležitejšie než dopravná vyhláška. Takže ak chceš byť slobodná, nedodržiavaj nejaké pravidla. Buď slobodná, ale riziko veľké, že sa zabiješ. To si dobrú veľkú tému dal o slobode. Dobre, že to tu pripomínaš, každý rok sa k tomu vrátim. To je veľká téma. A byť slobodný, to je taký duch uvoľnenia, nejaké šťastie. A neraz takto, ako hovoríš, dopadajú prísno nábožensky vychovaní ľudia na dedine, ktorí musia kostolný poriadok, domáci poriadok, školský poriadok, občanský poriadok, samý poriadok, také sú na nich, sú celí dostresovaní a mnohokrát vykonávajú veľmi horlivo a, tie aj náboženské povinnosti a potom sú z toho tak unavení, že keď prídu do mesta, začnú tam študovať, tak sa nadýchajú konečne slobodného vzduchu ateizmu. Pretože sú to bremeno strašne ťažké a to je, to je ozaj pokúšenie, aj to, musíme ich pochopiť, možno išli na tú svetosť príliš hurta. A potom to dopada z extrému do extrému, ako tá pani učiteľka, že ona je vlastne, ja nechce mať najprv s Bohom úplne všetko a potom úplne nič. To je puberta, duchovná, treba to pochopiť. A zase to, že nám niekto pripomína, že sme slobodní, tak to je vlastne apoštol moderných čias, kdekoľvek sa nachádza. Čo si ty otrok, či si slobodný človek? Keď sme boli 5 rokov, <clears throat> dovolím si povedať, zatvorení v kňažskom seminári, tak sme tam 5 rokov mali nalinkované 5 rokov, milí poslucháči, si to uvedomte, 5 rokov nalinkované od pol šiestej, od rána do 10 do večera každý deň ako pod prísahou pravidelne o pol 6 budíček, pol hodina, e, osobná hygiena, uslanie postele, pol hodina modlitby, rozjímanie, sveta omša, potom po Svetej Omši raňajky, potom prednášky. Povinné a v reverende. Povinné od jednej do štvrtej vychádzka popoludní, od štvrtej do pol šiestej povinné samoštúdium na učebniach, o pol šiestej zasa modlitba, večera, po večeri do tej 9 osobné voľno, ale len na tej ulici Kapitúskej. Alebo prišli aj návštevy. Aj návštevy prišli. je dálne, mohli prísť a porozprávať. Áno. O tej 9. spýtovanie svedomia, modlitby večerné punktá, to znamená také body na rozjímanie. No, osobná hygiena a o desiatej večierka zhasnúť a mlčať. Silencium. Tak toto bolo, preto si to tak dobre pamätám, lebo to bolo 5 rokov, milí poslucháči, takáto pravidelnosť, presnosť, servo ordine et ordine te, a ja som vtedy, mne to veľmi pomohlo. Tá pravidelnosť ten poriadok, ten režim veľmi mi pomohol aj v osobnom raste duchovnom, aj v štúdiu. Ja som vtedy tak participoval a tak príjmal tie vedomosti ako suchá špongia nasáva vodu. Takže to bolo veľmi, veľmi dobré. Taká disciplína, ktorá nás vlastne formovala, bol to, ja to porovnám s basketbalom, tam si tiež každý deň musel chodiť na tréningy, počúvať pána trénera, zachovávať pravidlá, chodiť posilovať, sobota, nedela zápasy, cestovať a po, po, na, ten šport je nás vlastne výborné a toto bolo tiež také už aj duchovné a tiež taká askeza disciplína ak nám to nevoňalo, tak sme si na to zvykli a vlastne sme to potom počase brali, že nám to nerobí žiaden problém dodržiavať, až sme to začali niekedy aj porušovať, pretože ešte na vychádzky sme museli chodiť traja Oraj do mesta Bratislave nemôžete chodiť sami, a prečo? No, aby ste neprišli do pokušenia, ale však tak ma napadlo, a však ja v živote nebudem chodiť s pána kostolníkom a s pani organistkou na vychádzky. By na polovicu, polovicu toho 5-ročného štúdia to bolo vynikajúce, ale už po tej polovici by nás mali trocha viezaj k samostatnosti, a keď už je niekto diakon, tak mu dať kľúče od seminára a už úplne sloboda, ale to, toto nás ne, toto nás predstavení už neviedli a myslím, že urobili takú chybu, pretože aj rodičia musia povolovať úzdu, aj keď prísna výchova, ale keď už sú tie deti staršie, už musia ich učiť samostatne, raz budeš sám, By si to zvládol, nebudeš mi tu mravčať pri mne. A to bolo to bolo druhé nebezpečenstvo, že sme vyrastali do určitej miery v chránenom prostredí ako rybičky v akváriu a tá rybička v akváriu je spokojná, svie, pláva si hore, dolu, doprava, doľava, dopredu, dozadu. Ideálne prostredie e, e, je nakrmená, je v bezpečí, No ale keď tá rybička, keď sa vyleje akvárium do potoka, tak rybička neprežije ani minútu. Tak toto bolo no práve... nie do potoka dedinského, do mora ťa vypustia zrazu z toho akvária 500-litrového seminárskeho a zrazu ťa vysvetia a si v mori, si v džungli a niekedy z extrému do extrému. Ten veľký poriadok zrazu môže do veľkej svojvoľnosti prejsť. Neprežije ani minútu tá rybička, keď ju vypustia z akvária. Tak toto je to nebezpečenstvo toho poriadku, ktorý nie je vnútorne prijatý, iba nanútený, ale ak ho ja príjmem vnútorne, duchovne, tak eh, mne osobne to veľmi pomáhalo, či pri štúdiu, pri sústredení a tak ďalej, a tak ďalej, pri uh, duchovnom raste, pri rozjímaní, pri formovaní sa. Mne osobne to veľmi pomáhalo, preto som na, uh, pa, Pavel, preto som načal túto tému, lebo je veľmi aktuálna, lebo máme pôstne obdobie, pôsne obdobie a máme pôsne obdobie v dobe progresívnej, kde všetky pravidlá, druhý extrém, všetky pravidlá buď sú odmietané, alebo sú obrátené na hlavu. To znamená proti prírodzenosti, proti prírodzenému a proti Božiemu zákonu. Tak ako ten murár, jeho prastarý otec bol murár, starý otec bol murár, otec bol murár. Všetci používali závažie, olovnicu, aby ten múr bol kolmo na zemskú plochu, aby bol zvislý podľa gravitácie. A vtedy je stavba pevná. No ale teraz tento posledná generácia, progresívny murár si povie, ja odmietam všetky tie tradície zastaralé, všetky tie pravidlá, čo moji predkovia uznávali. Ja začnem murovať moderne. Ja začnem murovať progresívne. Slobodomurársky. A zo závažia z olovnice murárskej urobí kivadlo. A podľa toho začne murovať. Čiže ten múr nie je rovný, nie je pevný, a tá stavba ako skončí? Pavel, ako skončí taká stavba? Nož, to Bez... už je pozerať ťažko, to, to, to je otázka času, kedy to padne. No, no padne. Padne na hlavu tomu murárovi. Keby jemu, ale aj ďalším. A tá gravitácia, vidí, vidíte, milí poslucháči, gravitácia to je zákon, ktorý ani Národná rada Slovenskej republiky nemôže zrušiť ani Europarlament, <laughs> ani nikto, žiadna ľudská autorita, lebo je to nad nami. To je zákon daný z hora. Transcendentný zákon. A ak sa človek postaví, alebo ignoruje, alebo ho chce zmeniť, no tak sa to môže skončiť iba krachom. A počko, jeden pán predseda parlamentu, radšej ho nepomenuje, v minulosti prehlásil, že keď Národná rada Slovenskej republiky odhlasuje, že tráva je rúžová, alebo že sa zemegula bude zrazu točiť úplne na opačnú stranu, ako sa točí, tak to bude platiť zákon. A na čo tam je ten kaplán? Pre pána Jana Kaplán v, v tomto v parlamente však on tam mal vystúpiť a povedať, toto je Boží zákon, to vy nemôžete zmeniť, túto sme, tu je červenú čiaru, ste prekročili, do zákazu ste vošli, beda nám všetkým, porušili ste Božie zákony, odhlasovali ste, že potratiť malé dieťa je dovolené mravne. A za toto sa to všetko bude zhrôza. Aj biskupy sa občas, ale tak linku ozvali proti potratíkom. No ale však máte tam mať nejakého teda dozorcu, supervízora, ktorý to koriguje a keď Boží zákon je porušený, tak mal by tam červené tlačítko zapnúť a fanfári Božie pripomenúť, že toto je zle. Zmeňme to. A to sa nerobí. Tak potom máme my zachovávať všetky poriadky Slovenskej republiky, aj tie nemravné, na čo tu máme církev? Kde sú tí boží služobníci, keď tu máme nemravné pravidlá? A keď sa podľa toho má ísť, my tým ľudí teda máme tú disciplínu, máte disciplínu, to ako keby sme povedali, choďte do roboty a pekne choďte podľa cestovného poriadku, to už každý vodič, aj šofer autobusu to rozumie, musíme zachovať pravidla, poriadok musí byť a všetci budú spokojní. Ale keď sú tie pravidlá diabolské proti Bohu, učí tu prosím ťa jeden z našich biskupov a ktorý kňazov hovorí, toto musíme neposluchnúť. No, z našich slovenských je to Štefan Mordel, vzácný človek, ktorý bol s nami v Žiline na protest, proteste proti progresivizmu a prehovoril tam odvážne vzácny, vyše 80-ročný človek. Ten sa za starších kniazov mu dole rokov. ozýva. Áno, 40 rokov som ho nevidel. Naposledy som ho videl ešte za bývalého režimu ako farára v Dolnom Smokovci. Som ho poznal a teraz po 40 rokoch... Ale nie, ešte sme boli 2012 spolu, keď sme boli na Kryváni a to si zabudol, tam si tá pri orgáne s tým hral, či on hral. Sme ho navštívili, Keď tam áno. končil, tuším. Áno, vidíš, Po dobre. 34 rokoch. A no, to bolo taká návšteva, no ale vtedy pred 40 rokmi sme sa ešte poznali, ešte sme sa stretávali každé prázdniny zimné. Sme boli v Tatrách. No dobre, takže ten vystúpil odvážne a ozaj v duchu, v sile ducha, na tom proteste proti progresivizmu v Žiline. No potom sa tu nachádza ešte Marian Kufa, vzácný človek tiež. A ďalšie prekvapenie, ďalší spolužiak, môj spolužiak z Oravy, kňaz v pastoračný, tiež bol na tom proteste medzi ľuďmi. Fiu, takže som sa veľmi potešil ja, že sú tu ešte prorocké hlasy na Slovensku, či v katolíckej cirkvi alebo inde, ktoré sa ozývajú a karhajú nejaké neprávosti. Tomuto ano. nás v seminári vôbec neviedli. Všimni si to, však sme tam boli 5 rokov. A že musíte poslúchať. Pokora. Poslúchať, pravidlá, poslúchať predstavených, tu máte biskupa, pápeža a sveta, poslušom za všetko, bude fungovať. Takto sme sa naučili. No ale prepášte, my sme aká? My sme protestantská fakulta? Či sme polokatolická fakulta? Katolícka fakulta má naučiť aj svetú neposlušnosť, ktorú učí aj svetý Tomáš Akvinský. To nám vôbec nepripomenuli, keď je nemrvný zákon, nemrvná zásada, niečo, čo škodí celej spoločnosti, robí pohoršenie, robí rúhanie to proti Bohu, my máme svetu povinnosť sa vzoprieť. A títo, čo si vymenovali, je nás tak jeden z tisíc, a biskup jeden z tisíc sa uzýva, tu na Slovensku a my kudím patríme, sa uzývame. ale sme takí, ako, ako zna, že na púšti, hlas volajúci na púšti, že okolo je ticho, okolo je tá pokora. Aká je to pokora? My počúvame bezbožné zákony. Cez pandémiu len si spomente, milí poslucháči, to bola lavína neprávostí. A na čele bol pán premiér, pán Igor, ktorý v katedrále v Trnave prvej rade s rodinou tam sedí ako pobožný katolík a zrazu sa dostal hore ako Führer a začal diktovať. On nelekár, diktoval pandémiu. Čo idem robiť? Čo nejdem robiť? Poplach, splašenosť a kadejakých tých neprávostí tam bolo. A povedali, čo, my súhlasíš tým, že nehovorme o tom, už, už to nepripomínajme, to sme už prekonali. Pripomeňme si to. Poučme sa z toho. Češi sú múdrejší, my tu máme jedného pána Kotlára. Prosím ťa, prečo vystupuje sám, aj ty si mu tuším napísal. Čo si mu to napísal? Že nech tam, a prečo tam nemá za sebou pána doktora Fischera, čo sa nedávno ozval? Že pána vakcíny... doktora Hrušovského, pána doktora Liptáka. Liptáka, aspoň týchto. Prečo tam nemá celý tým, aj Peková Sonia by prišla? A tak by im to teda povedala a bol by za nimi nejaká veda, vedecká obec, teda ľudia, ktorí 10 ročia slúžia zdravotníctvu pacientom, sú čestní. No tak pánu doktorovi Kotlárovi chýba to, po slovensky sa to hovorí, že PR, Public Relation, on nemá teologickú fakultu, on nemá homiletiku, on nemá javiskovú reč, on nemá vystupovanie na verejnosti, takže to je jeho handicap. Však je moderátor televízie Slovan. aj to je niečo iné, byť moderátor. Tak je celkom výrečný, len aké splašené to bolo no. a slabé to bolo, keď je tam sám. No tak to je jeho handicap, je to statočný muž, poznám ho osobne, aj duchovný je, ale to vystupovanie, to je jeho handicap, že nebol na to pripravený, no. Takže... Mne to prípada, ako keby niečo sa ozvíme, pán vláda to nejak dá z plnomocnenca, ale tak, aby to moc nikomu neublížilo, lebo to je tam nejaká veľká mafia, aby sme si nenarobili problémy, tak troška niečo povedz, ale tak potichu, aby sa nič vlastne nemenilo. Nie, Slabé nie. to je. Môže to byť, ale on potichu nebude rozprávať, lebo on je statočný a on je len, on je len tak trošku, ale skutočne hovorí k veci, hovorí o zrušení tých biologických zbraní, tých tzv. vakcín. On hovorí podloženie vedecky. Teraz pán doktor Rainer Filmich, <clears throat> ten člen Medzinárodného e, právnického výboru na prešetrenie genocídy, pandémie. Toho tiež nejako upratali. Je vo väzení, je vo väzení, e, dostal 4 roky, pomaly 2 roky mu budú končiť, takže by mohol byť podmienečne prepustený. Včera som mu poslal list, na čo nás vyzývala pani doktor Kapeková, bola ho osobne navštíviť vo... Čo si mu tam napísal? Vorarlbergu čo som mu napísal, no nemám to tu, ale poviem asi len toľko, že pozdravujem vás srdečne, pán doktor zo Slovenska, som katolícky kňaz, modlím sa za vás, za, za sílu, vytrvalosť, odvahu, statočnosť pre vás. Robíte dobrú prácu, proste pár pozbudí slov som mu napísal. Včera som to posielal. Eh, na, poš na pošte vo zvolenie. No. Len aby som sa <laughs> vrátil trošku k tej téme poriadok, disciplína, tak na jednej strane disciplína zachová je poriadok, poriadok zachová teba, to je druhá, jedna vec. A druhá vec je zase, že duchovný život ako taký nie náboženstvo, nie katolické ale vôbec duchovný život, to nie sú príkazy, zákazy, poučky, otázky, odpovede, ale v prvom rade je to vzťah. V prvom rade je to vzťah k Bohu a k blížnemu. A tie pravidlá sú veľmi dobré, ale len keď nám pomáhajú k tomu najdôležitejšiemu, k vzťahu. Ďalej, ďalšia otázka. Tak veľa vecí sme načali, Pavel, že nás neviedli ku viedli nás ku pokore, ku poslušnosti, nie ku kritike, ku kritickému mysleniu. Tak jedine pán profesor Silvester Šoka na filozofii, tam sme mali disciplíny. Dejiny filozofie, ontológia, psychológia, kritika, logika, metafyzika, kozmológia, proste tieto filické a medzi nimi aj kritika. A tam sme teoreticky sme prebrali aj kritické myslenie, <laughs> len sme neboli k nemu vedení. My sme boli vedení len, ako hovorím, poslušnosť a pokora. No, ale to ale... tak, zbadal som, že ich ani tí, však mali sme 80 skúšok za 5 rokov a niektoré boli aj náročné, niektoré sa mi zdali zbytočne veľa informácií, a ich ako keby nezaujímalo, čo ten študent si sám myslí, ale či vie dobre od papagájovať skripta. A to je iba základná škola. Keby sme boli na strednej škole, tak to pani učiteľku, profesorku už zaujíma, a čo si ty vlastne myslíš? Aký máš na to názor? Tu peklo je väčšné, ozaj verí, že peklo je väčšné ja by som mu musel vtedy povedať, mám pochybnosti, či je to ozaj pravda. Či je, či je návečný taký mladý človek, ale nezaujímalo ich to. To, je, to ma prekvapilo, že vlastne len tak naučiť sa a zahrať divadlo, nemať biele ponožky, lebo to bol najťažší hriech, pod čiernou reverendou mať biele ponožky a to nás buzerovali na tých schôdzach. Nepodstatných veciach. Nepodstatné veci. A dnes som čistil to pánky človeče a zablatil som si ich aj zo spodu, tak som si na Vladka Medžugorského e, Medzihorského spomenul, že on nám kázal, vy keď klačíte v tej kapanky a po, tam vidno tej vašej ponožky biele, to si nedávajte. A, tá, a tie topánky si musíte čistiť nie zvonka, ale aj zo spodu. Ja som si dnes vyčistil zablatené pán Kézu spodu. Ďaká, ďaká, že <laughs> na to spomenu. Toto bolo najpodstatnejšie, povrch. Tak potom, a potom sa vychovávajú tí ľudia, že sú povrchní. A prvú časť zakončíme, blíži sa nám nejakú pesničku, dáme, že čo je vlastne pôstna doba. Skús to vystihnúť, vieme pokračovať po pesničke, skús vystihnúť, čo je vlastne pôsna doba jednou vetou. Teraz, pred piesňou? No. Či, Či potom to, to necháme? To nebol som pripravený. Tak to dáme po ale... pesničke a povedz ešte nejakú vetu, dáme pieseň. Dobre, takže zachovaj poriadok, poriadok zachová teba, je výborná vec, keď ma to vedie k budovaniu vzťahu k Bohu alebo transcendentnú a k blížnemu. Inak je to otroctvo. Amen. Pekne, ďakujem, ďakujem. Dáme pauzu. Máme dnes atypický spirituálny kapitál a teším sa, že k tomu tradičnému môjmu monológu tu máme od začiatku dialog nie s hocikým, spolužiakom Ľubošom Volkom, ktorý pochádza z Kovačovej, odbehol si kde si, asi na nejakú cigaretku, tak tento čas využijem na nejaké informácie, Napríklad poďakujem sa sponzorom, ktorí na nás pamätajú konkrétne, lebo tí, ktorí posielajú svoje príspevky na účet slobodného vysielača, tak ich asi je okolo tisíc. Tak ich nestihnú vymenovať a ja ich mám pomenej, tak ja si na nich menovite môžem spomenúť. Minulého týždňa som zabudol Richarda z Londýna. Pekne mu ďakujem Tonymu z Floridy a jeho kamarátovi Ľubošovi, Rušňovodičovi, veľká vďaka. Marcel, Anna, Miro, Marek, Andrej a aj Romanovi za 3 eurá. Pekne ďakujem. Bolo to také hrozivé na tom účte, už je tam veselšie. Ďakujem, že na nás myslíte, že to máme aj ako prácu. Tu tak toto nejak v mojom prípade prozretelnosť zariadila, že som bol kaplánom v nemocnici 9 rokov a zrazu som sa ocitol mimo tejto cirkevnej a pastoračnej hry a osud, prozreteľnosť Aniel Strážny ma poslal sem do Slobodného vysielača, kde som už vyše 11 rokov. Predstavte si, bol som, býval som v Charite, v dome núdznych a tlačil som bicykel a išiel som tu do Európy, do shopping centra a tak rozmýšľam, čo ďalej so životom, čo je Boží plán. Keď ma poslali z toho miesta kaplana v nemocnici zrazu do civilu, tak som sa išiel modliť do hospicu na Belvedere. tam je krásna kaplnka, sviatozoltárna. a pýtam sa Ježišu, môj život patrí tebe, neviem, prečo sa toto stalo, ty vieš. A tak čo mám robiť? A predstavte si, dostal som tam impuls tej kaponke, prenajmi si jednu miestnosť v centre mesta a tam budeš chodiť do práce. Tak sa aj stalo na Kapitulskej ulici, blízko nad rádiom, ktoré vznikalo v 2013, to bolo, som si prenajal asi 105 eur, to stálo na mesiac a chodil som tam každý deň e, do práce, do kancelárie, tam som aj maľoval, príjmal hosti a čakal som, čo bude ďalej. Tak to bolo pol roka, a život pokračoval ďalej. Ľubo sa vrátil, rozprávam, čo bolo pred 13 rokmi, zrazu som sa ocitol z pastorácie v civile. Čo si ty vtedy urobil? Kde si vtedy bol? 2012 to bolo, myslím, že spolu, s Ľubom sme boli spolu vysvetení tu strici za kňazov 1990 prvý slobodný ročník hneď po tzv. revolúcii. Prvý slobodný ročník pán biskup Baláš svetil siedmi, či koľký sme boli pre bansko bystrickú diecezu. To bola radosť. To bola, máme slobodu. Už komunisti už nebudú nás obmedzovať. Ideme do škôl hovorím svoje myšlienky z roku 90. Ideme do škôl, ideme do ulic, ideme do médií, ideme do väzení, do a zrazu bola sloboda, lebo my sme študovali ešte za socializmu a posledný náš ročník 89-90 už boli sme aj na námestiach, taká malá revolúcia bola aj v seminári no a zrazu po 40 rokoch sme mali šťastie, dožili sme vonkajšej slobody a my sme boli vtedy vysvetení spolu Ty si nastúpil vtedy, kde ja som začal žiariť nad Hronom a ty si bol, prvú štáciu si kde mal? Martin. Do Martina. Mesto Martin. <clears throat> No. Len, milí poslucháči, ja by som sa ešte vrátil k tomu, k tej myšlienke, čo som, sme nedokončili vlastne, že kde sú tie prorocké hlasy v církvi, Kde sú? Ticho sú biskupy, kniazy a tak ďalej. Nie, nie sú ticho, lebo Štefan Mordel, Marian Kufa, Pavel Pakoš, Ľuboš Volko a iných menovať nebudem, aby som im nepokázal kariéru, lebo oni sú ešte v pastorácii, ešte sú v, v, v pastorácii, teda slúžia v církvi. A Včera som sa rozprával s mojim tajomníkom vzácným a ten hovoril o kúkoli a o pšenici. Pán Ježiš hovorí, nechajte kúkoľ a pšenicu, nechajte ich rásť spolu a keď príde žatva, až potom sa oddelí kúkoľ od pšenice. A on hovorí, Ondrej hovorí, že teraz je to naopak že teraz je kúkoľ, ale aj medzi tou kúkoľou, keď nechajú pole úhorom po žatve, tak zarastie kúkoľom, ale zo pár klasov tam je. <laughs> Ešte. A, a teraz je to teraz je to opačne. Teda, že nie kúkoľ a pšenica, a, teda pšenica a kúkoľ, ale celé pole ako keby bolo zarastené kúkoľom, a, ale predsa zo pár klasov tam je tak teraz je to trošku opačne. A ja hovorím, a my máme také porekadlo na Slovensku, že na hnojisku najkrajšie rúže vyrastajú. <laughs> Takže my, my sa nachádzame, hovorím môj názor, milí poslucháči, mám na to právo ešte povedať svoj názor, že žijeme na hnojisku, ale na tom hnojisku najkrajšie rúže prekvitajú. Je ich málo, ale sú tam. No tak toto bolo priamy prenos Ducha Svetého, čo si povedal, musím ťa pochváliť. Milan Markovič má podobnému takú predstavu krásnu, že má takú povahu, že keď vidí kopu hnoja, tak on just si všimne tie voňavé kvietky, ktoré tam, tam rastú. No. Tak to je optimizmus, to je charizma, toto a toto, čo rozprávaš, milí poslucháči, vy si to neuvedomujete, mnohokrát. Možno, že aj trochu cítite tú váhu, že nemôžete si slobodne povedať, čo chcete. A kňazi sú na tom v tej disciplíne až prehnanie rigídny. V tomto mal František aj pravdu, že máme obrovský problém, že sme tak poslušní a preto počujete len 4-5 mien takých odvážnejších na slovenskom území, ktorí rozprávajú k veci, čiže aj kriticky, troška aj prorocký, trocha aj realistický, pretože tých 3300 kňazov, čo tu je, sú zviazaní, sú spútaní, nemajú dovolené slobodne rozprávať. Ja by som ich veľmi rád za 11 rokov, osobne som možno 50 ich navštívil a povedal, poď, pozvala a odpoveď, že vieš čo, Eh, povieme to niekedy inokedy. No kedy? V očistci či kedy? Však vidíte, že je problém v cirkvi. No nemôžeme, musíme mlčať. Majú dobré fary, dobré výplaty, majú honor, nechcú to prísť. Jedna, toto, čo ty tu rozprávaš za 10 minút, keby si tu bol, keby to nejaký z náš kolega tu okolí Bystrice by sme ho pozvali bez dovolenia biskupa, tak je to na úroveň vraždy. No. Tak ťa preloží no. do romskej osady alebo ťa vyhodí takto dopadli, takto to biskupy nastavili, takto prísno a tuto nikto ich nekarhá, okrem mňa tu, ani Števo Mordel, neviem, či ich karhal, ani Marošku Fode, to je poslušnučky. Jedine tuším, my dvaja si trúfneme na toto území s klerikou povedať, že toto je choré, vážený. Toto nie je zdravé, celá spoločnosť bude chorá. Máme kniaza v parlamente, a on je vyčlenený pre duchovnú správu Národnej rady Slovenskej republiky. A keď som sa pýtal Romana Michelku, Ivana Ševčíka, Ruda Huliaka, Petra Kotlára, pýtal som sa, tých, ktorých poznám osobne, Míra Hazufu, tamto z Dunajskej stredy, zasmer poslanca. Keď som sa ich pýtal, že ten kňaz, čo tam je, ako kvázi duchovná správa pre Národnú radu Slovenskej republiky, že čo? Či badajú niečo, tak nič. <laughs> je tam neprítomný de facto. No. Deň, či tam nechodil len raz do týždňa, je tam neviditeľný, je to také škoda, že teda kniaz tam je, ale vôbec ho necítiť, nevidieť, že by tam, že by tam oponoval, keby nejaký teda zákon bol prijatý, ktorý ubližuje všetkým je proti Bohu, však to je aj povinnosť sa tam ozvať. Podobne máme kňazov v, v armáde a je tu vojna Ukrajina-Rusko 4 roky, to za chvíľu bude. Tu sa bulika v televízii obyvateľstvu 4 roky, tuším aj stále je to že Rusko je agresor a Ukrajina sú nevinní a poďme ich brániť a podporovať a miliardy tam dodávať a pomáhať a tých Rusov nenávidieť. Poznáš jedného kniaza, Vary 40 ich je tam, teraz je nový biskup, ktorý by povedal spoločnosti katolíkom, ľuďom dobrej vole, ako to je, že to bol vyprovokovaný konflikt, pán prezident. Milá Európska únia, či čo ste už nemila. Čo si oni, oni si myslia, že to, to, to, my to povieme, ale my sme za čudákov, my sme za šašov na tom dvore kráľovskom. Šašovia, hovoríme si, čo si my. No tak ale vyvráte nám, či hovoríme pravdu, či lži. Však to sú aj vážne veci. Frantia, a keď František povie pápež, že žiadna vojna není spravodlivá, zatlčie to. Akože není žiadna vojna spravodlivá? Však vy ste falošný prorok, aj v tejto vete veľmi vážnu vetu ste povedali, keď napadne nejaký agresor ženu a začne ho znásilňovať a ona sa začne brániť a prizabije ho kabelkou, či zabije, však ona vlastne robí obranú vojnu, povinnosť. Nie, že žiadna vojna není spravodlivá, to je blud. Na to, na to máme duchovných aj v, nemo, aj v tomto, v, ktorí sú v armáde, aby to učili tých vojakov, buďte džentlmeni, nebojujte v nespravodlivej vojne, neubližujte civilistom, ma vyjasnite si, kto je agresor v tejto vojne tu vedľa. Toto sú naše povinnosti. No Pavel, takže opisuješ ten hnoj, tú situáciu, aká je, či v spoločnosti, či v cirkvi, ale ja, milí poslucháči, ja vás sem povzbudil, lebo aj vy, keď vidíte len tie samé negatíva, samé Eh, perverzie, čiže prevrátenosť, zvrátenosť, keď vidíte, či v médiách, všetkými kanálmi, či v médiách, či v školstve, či na ulici, či v kultúre, či v divadle a tak ďalej, tak vás to vedie možno k takému takej rezignácii, k takému také pocit bezmocnosti. A čo už my? čo, a čo už my spravíme? Nie. Ja, ja vás chcem povzbudiť, že my spravíme veľa, každý jeden, každý jeden z nás, lebo to je môj prípad, Pavel, čo si povedal, že mne pán biskup zakázal listom zakázal mi verejne vystupovať. No ale ja nemôžem mlčať. Pán Ježiš povedal, keď vy budete mlčať, tak tieto kamene budú kričať tak vy mlčte, ale ja nemôžem, Pavel nemôže, Štefan Mordel nemôže, Marian Kufa nemôže, tých ostatných nemenujem, ešte raz hovorím, lebo sú v pastorácii, nechcem im umlížiť, nech sú tam, nech sa tam držia, len jeden, jeden povzbudivý príklad vám chcem povedať, že som navštívil pána Farára, nášho, v našej dedine. Zazvoním a ten otvorí dvere, zalomí rukami a hovorí, Ľuboš, Ľuboš, čo si to urobil? Čo si to urobil? Veď si bol na najlepšej ceste, aby si bol prijatý späť do pastorácie a ty si bol v Divíne tamto na cíľa metoda si verejne koncelebroval Svetu Omšu a pán biskup ti to zakázal verejne vystupovať. A ja mu hovorím, Marek, počkaj, počkaj, poďme, sadníme si, dáme si kávu, porozprávame sa na fare. Prišiel tam dekan, boli dvaja výborne. Tak im hovorím, bratia, vy sa nestresujte s týmito listami a s týmito šliakými pokarhaniami a napomenutiami, čo mi pán biskup posiela. A že som už mohol byť naspäť, poviem to vo firme, v církvi, v pastorácii. Ja by som medzi vami ani nemohol byť. Tí pozerajú na prečo? No lebo vy ste sa obrátili chrbtom k veriacim, bola Sveta Omša pre očkovaných, pre neočkovaných. Bola Sveta Omša obmedzený počet, 50 ľudí, ostatní stáli vonku. Bolo zákaz spievania, organista dostal dovolenku. Vy ste sa obrátili veriacim chrbtom, a evanílium ste obrátili hore nohami. Veď cez tie najväčšie epidémie, mory, keď všetko bolo zatvorené, keď všetci ušli, aj lekári ušli z toho nakazaného kraja, z tej dediny, z toho mesta, ale kňazi a reholníci tam zostali a kostoly boli otvorené. A pomáhali ľuďom slúžili tým ľuďom. Netriasli sa pred vírusmi. Damian de Wester odišiel na ostrov Molokaj medzi malomocných a tam im slúžil. Čiže a vy ste toto porušili. No keby len toto aj tá pandémia ukázala, tiež som si všimol si, keď ukradli výhradu vo svedomí, keď očkovanie, to sa ešte dá pochopiť, ale nútené očkovanie, to je pozor na pozor, to je lavína trestnej činnosti, keď povinné. Pretože majú tisíce ľudí zdravotné problémy, vy ich zabijete alebo prizabijete, keď to nanútite všetkým bez výnimky. Ste sme... zločinci a to keď je som... povinnosť zase kaplánov v nemocnici. Poznáš niekoho z tých 40, čo ich v nemocnici je, že by sa ozvali? Neviem, Alebo lebo... všetci poslúchali slepo. Neviem, Štátnu no. správu, neboha. Už som 13 rokov mimo pastorácie, takže neviem, nepoznám tie pomery už vo vnútri, v církvi na Slovensku, to neviem, ale chcem povedať ešte trošku, milí poslucháči, ešte sa vrátim k tej disciplíne, s ktorou sme začali. Zachovaj poriadok, poriadok zachovaj teba. Keď tie pravidlá ti pomáhajú budovať vzťah, tak sú dobré. A, lebo poriadok bol aj v koncentračnom tábore. Arbeit mach frei. Práca ťa vyslobodí. Alebo Ordung muss sein. Poriadok musí byť. Tak to je potom taký poriadok, prevrátený, zvrátený, ktorý nepestuje vzťah blížnemu a k Bohu. No, a tak to je, to je otroctvo. starého Ríma. Tak to je to otroctvo, ktoré si spomínal, Pavel. Tu nejaký Cezar niečo zavelí, poďme prenasledovať kresťanov, oni sú ateisti, oni sú škodní, oni rozvracajú našu vieru pohanskú a poďme ich likvidovať a my ostatní budeme tam počúvať. Tak, takže no, tak toto toto sa stalo. Toto je ten poriadok, sa spýtam, toto, ten bordel. Toto sa stalo a pred týmto bohužiaľ sa sklonila aj církev katolícka, česť výnimkam, lebo ešte raz hovorím, na hnoji vedenie, najkrajšie... Vedenie, vedenie tej cirkvi. Církev ako taká je taký snešený, čistý fenomén, ale vedenie, ktoré je dostrašené, ja. dezinformované, nekompetentné. To je ďalšia kapitola ekleziológia, náuka o církvi, že církev je božsko-ľudské spoločenstvo a tak ďalej. Nebudem vás zaťažovať s touto teológiou, bratia a sestry, len... No povedz, je tam niečo božské a je tam niečo ľudské. Tak, božsko-ľudská spoločnosť. To, není problém. Problém je, problém je tá neľudskosť a my tu spomíname tú neľudskosť. My tu máme poslúchať rozkazy nejakého diletanta, niekto, kto škodí ľuďom, to porušuje Božie zákony, ja ho mám poslúchať pre pána Jana. Nepochopil nič z kresťanstva. Však to Peter niekto, a to, to, to akože to výnimky, nejaký Pavol sa má namietol, nejaké výnimky vy tu doporu. Kde to máte vo Svetom písme? No tak som rozmýšľal, Duch Svetý mi vnúkol. Prvý pápež povedal, Boha treba počúvať viacej ako ľudí. To je tá výnimka. A toto musíš mať Ducha Svetého, ktorý ti to nejako docvakne, že to, to, to, to nejaká lavína neprávosti a nebudem v tej lavíne ako hlupák, ako pohán. Mnohí kresťania vedeli, že je zle a povedali, všetci si dali rušky, všetci potluchali, všetci sa zabodali, teda čo s výnimkám, ktorí majú taký zdravý odpor. A preto biskupy, pretože oni sú pohodiaci, idú po širokej ceste a kážu celému stádu ideme po širokej ceste. Oni si vôbec neuvedomujú posledné časy, že tu dostávame mnoho rozkazov, ktoré sú chore aj z Európskej únie, aj za pandémie, aj táto, tento globalizmus. My musíme nasadiť svetu neposlušnosť. Ale to sú jednotlivci, jeden z tisíc, zaveli v alternatíve, 500 ľudí ho počúva, 500 ako hlupáci počúvajú nejakého fírera zdravotného či politického. A to je tragédia a zadelíme. A táto jednota, ktorú po, po, po dáva Vatikánik, že aby všetci jedno boli a dajme to dokopy a poslúchajme nebúrme sa, žiadna sveta neposlušnosť. To je, toto je ten liberalizmus, ten progresivizmus toto je, toto není tradičné cerkevné učenie, to je chore. Tak, tak, milí poslucháči, nie, nechajte sa pomýliť, nenechajte sa pomýliť. V júni 2021 sme mali posledné stretnutie s René Balákom v reštaurácii v Bratislave ako Združenie slovenskej inteligencie. To som naposledy s ním bol s mojim priateľom v júni 2021 a v septembri odišiel. Dovolím si povedať, že bol odídený z tohto života pozemského. On nám vtedy okrem iného povedal, všetci profesori morálnej teológie na pápežských univerzitách v Ríme, ktorí mňa učili morálku, sú odvolaní a sú vymenení za progresívnych moralistov. Takže toto je, bratia a sestry, nenechajme sa pomýliť, ne, nezameňme si pána Boha za pána farára, alebo za pána biskupa, alebo za pána pápeža, ale vráťme sa naspäť k tým slovám, čo máme v knihe života vo Svetom písme, tam máme odpoveď úplne na všetko, kto hľadá, nájde, aj tam vo Svetom písme a budeme mať orientáciu správnu a nenechajme sa nejako znechutiť, alebo že a čo my už, a my už nič. Nie, my áno. Neboj sa, malé stádo, lebo vášmu otcovi sa zalúbilo dať vám kráľovstvo. Čiže budeme síce malé stádo, to sú slova pána Ježiša, nebudeme my väčšina, nebudeme milión, nebudeme masy, ale malé stádo, ktoré zostane verné Božiemu slovu. Zvyšková církev už to začalo, to delenie. Všimáš si to, jak sa to delí na tých modernejších a tradičnejších. Na tých, ktorí sa túžia veľmi pretvarovať, túžia veľmi zatlkať, že je všetko v poriadku, aj cez pandémiu nikomu vakcína neublížila, nič zlé sa nestalo. My sme len vykonávali a poslúchali sme odborníkov, že sa oni dokážu takto ešte aj pretvarovať po koľkých rokoch je to? Kanada som sa dočítal. 10 tisíc obetí pandémie, asi zabitých. V, tomto, v Amerike 600 tisíc zabitých vakcínov. V Japonsku 600 tisíc poškodených, zabitých. Oni sa tvária, že nič sa nestalo. Však to je genocída moderných čias. Tu aj to je pravda, aj to je pravda to rozdelenie. Rozdelenie rozdeľujú apanum. Po grécky diabolos znamená rozdelený alebo ten, ktorý rozdeľuje. má jazyk rozdvojený, rozčesnutý. To je otec lži. Diabol je otec lži a ten spôsobuje tie rozdelenia, rozbroje, nenávisti a tak ďalej. A to poviem príklad. Jedna maminka nechcem ju menovať, 84-ročná, <laughs> sa nedala zaočkovať aj s celou svojou rodinou. V tých rokoch 2020-2023 na dedine nedala sa zaočkovať. Ale všetky jej kostolné kamarátky, ktoré chodia do kostola, spolu chodia do kostola, sa dali zaočkovať, tak ju odsudzovali. Odsudzovali ju, lebo Svetý Otec povedal, že treba sa zaočkovať. Pán biskup Košický povedal, vakcína je spása. Tamto pani Čaputová povedala, vakcína je sloboda. Tamto ten, pri konferencii biskupov Slovenska, ten doktor, jednoslabičné priezvisko má, ten povedal, vakcína je ako príchod Mesiáša. Tak tie kamarátky kostolné na dedine, no nemala to ľahké, 84-ročná, lebo sa s ňou prestali kamarátiť, lebo sa nedala zaočkovať. A ona im povedala, ja mám jedného lekára pána Ježiša. A keď mi má sviečka dohorie, tak mi dohorí. A skončilo to ako? No skončilo to tak, že všetky starenky, babenky, všetky boli choré a tá maminka nezaočkovaná im robila nákupy a nosila im domov, lebo bola zdravá. Lebo Napríklad. si zachovala výhradu vo svedomí. Však to je, to je katolická hodnota, kresťanská, hlboko ľudská, že mám výhradu vo svedomí. No. Ja neviem, ako to môže niekto pošliapať. No tak... Však to je hovedo my dvaja, Pavel, si nedáme to pošliapať, ani naši poslucháči si to nedajú pošliapať, aj keď nás je malé stádo. Ale nakoniec Bohu vďaka, pravda vyjde na javo. Každý si odniesie podľa svojich skutkov odmenu a nemáme sa čoho bať. Nemáme sa čoho bať. Nie. No, spomalme, spieva nám peha, dáme pauzu. Tak sme v polovici relácií. Ja som si vám zalial tú kávu. A hovoríme o o živote. Tešíme sa, že sme slobodní. Tu s Ľubošom, ktorý sme boli spolu vysviatení 2990 a verte alebo neverte, v 2012 jeden týždeň odvolaní z tohto nášho oficiálneho pôsobiska a boli sme poslaní do sveta, kde sme 13 rokov. A už to ako si aj prebolelo a zistujeme pozitíva toho, že sme v civilnom priestore a môžeme rozprávať to, čo rozprávame, a vy nás môžete počúvať, že kniazy majú tiež dve tváre. Jednu tú oficiálnu, takú tú naškrbenú. Veľmi krásne to vyzerá. Máme tie kostolné liturgie, tie rúcha, tie sviatosti, tie biskupy, mitry, katedrály a círke má teda glánc 2000 ročný. Funguje to, to je jedna tvár cirkvy a ohúri vás to pretože ten systém je fakt za 2000 rokov prepracovaný. Len čo počase zistíte, ako to jedna pani, či to bola pani Malinová či Jahodová, už si nepamätám, také nejaké meno mala, hovorila, ja cítim, chodím do kostola, že to je všetko úžasné ako v nebi. Ale mám takú intuíciu, že v tej cerkvi niečo nie je v poriadku. Niečo to není to ono. A keby ste sa aj pýtali, a čo, čo tam je problém? Tak to nevedela pomenovať. Len cítila intuitívne ako dobrá duchovná sestra, citlivá žena, sestra v Kristu, že niečo tam nie je v poriadku, no tak my vám tu boli sme asi vybratí, ja som to aj tak pochopil. Bohu ďakujem za dar takéto vonkajšej slobody a poslali ma do médií. Keď som prišiel do Prešova, tam som sa pýtal, Lordská Pana Mária, taká chodba, kostol františkánsky, taká bočná loď kde som chodil a tam sa dívam na maminku Božiu, tak čo má maminka robiť? Čo je Božia vôľa v mojom živote? A tam som asi prvýkrát pocitil, kde si v srdci taká intuícia, taký hlas. Jemný, choď do médií. To bol prvý impuls, tak v nich som. A bol som vám aj v Prahe 2014, ešte predtým, než táto relácia vznikla. Koho si zaviesť? autom. V Prahe som bol veľakrát, ale vždy vlakom a vtedy to bolo autom. Niekoho som tam viezol ako taxikár na nejakú konferenciu, jednu sestru. Som uňal v hoteli Clarion a pýtam sa vám, prosím vás, a koľko to stojí jedna noc v tomto hoteli Clarion? 5000 korun českých. Jo, ďakujem, 5000 korun českých, to je moc pro mne. A tak som išiel do nejakej ubytovne Bohemia, asi kilometr ďalej. A tam sa pýtam, tam bola nocľah za 250 korun českých, tak som si dve noci tam objednal, bol som v Prahe a jednu izbu, jednu noc som bol sám a druhú, tam prišiel nejaký pán, sme sa rozprávali, on tiež tam 100 žiadostí dal a nemal ešte prácu. Také taký zážitok a videl som, že aj v Čechách bol problém s prácou, není to tu ľahké, sami sme to s ľubom zažili, toho musím pochváliť, kde si on behol, ale vráti sa, že on, 60-ročný človek, kňaz, 13 rokov mimo služby, ešte pred nejakým rokom prebaľoval v dome seniorov tietušky prebaľoval. Takúto pokoru má. Ja až takú pokoru nemám. Moja úloha v civile je iná. A v tej Prahe, predstavte si, som sa pýtal Ducha Božieho, čo, mám zostať v Prahe? Posledné roky ma moc ani Európa nelákala, ani svet, ale dve destinácie, Vysoké Tatry a Praha. Bol som Praha, pýtam sa, mám zostať tu? Tu by som snáď nejakú prácu našiel skôr, alebo do toho kňažského stavu, by som sa tu ľakšie dostal tam. Je tam desiatka slovenských kňazov, ktorí tu majú problémy za väčšinou s biskupom a nejakou jeho predstavou alebo predsudkom a tak sú v Čechách. A vnútra mi vtedy dalo, tam pri Vltave som sa prechádzal, chod na Slovensko. A tak som na Slovensku. Otedy a v rádiu toľké roky vám tu vysielam a vidím tomu zmysel, vidím tom Boží zámer, pretože takýchto kniazov či ex-kniazov tu je ako šafránu, je nás len zo pár. Poznáte nás po mene, poznáte nás po nejakej tvorbe, po nejakých tých prejavoch. Ja som taký interiérista a brat Ľuboš, vitaj si tu. Ten je exteriérista, jeho to ťahalo na zhromaždenie vlastencov. Skoro na každom je v Bratislave, alebo teraz Alekšinčiach. Čo, čo sa to tam deje? Bratislava, Nitra, Michalovce, tamto na Orave, v Martine, pochody mieru. <clears throat> Zavretý a teba, teba aj to cpz zatkli za to, že si sa modlil pred prezidentským palácom, či čo nie, to bolo? Nie, nie, nie. Vtedy to bolo obdobie z... Uh, milí poslucháči, ak si pamätáte, ak nemáte pamäť akváriovej rybičky, tak to bolo obdobie zákaz vychádzania, zákaz zhromažďovania, zákaz vychádzania po 20. hodine večer napríklad. Také nechcem byť vulgárny, chcel som povedať kraviny, ale poviem také hlúposti. No a my sme boli asi 50 tam pri Hradnom múre v Bratislave a nerobili sme nič, len sme spievali Kto za pravdu horí v svetej obeti, kto za ľudstva práva život zasvetí. Toto sme spievali, no a vtedy nás zatkli 30. No. Tak eh, a bohužiaľ zostáva to bez odozvy právnickej. Práve naopak, tí páchatelia a neprávosti sa nám vysmievajú do tváre, čo znovu nás môže viesť len k rezignácii. No hodiť. pozbuďme, pozbuďme poslucháčov, no veď... zatknutia do cpz koľko si tam bol. Len od piatku do pondelka. Keby I... sa to stalo, napríklad niekomu, že ťa zatknú za za nejaký protest, samozrejme, že si za spravodlivosť a vidíš neprávosť, tak sa ozveš a už si tam. A nikto sa ťa ani nepýta, kto si, čo si a zrazu si kri medzi kriminálnikmi. Ako tam má človek? Je si medzi kriminálnikmi, lebo Či samotke. celá policajného zadržania je samotka, to je ďalšia vec. Čo má človek robiť, keby sa tam ocitol? taký, aby sa nezbláznil a dať tomu zmysel. Chí. Po, pozbuď. Ty to máš to je za sebou. otázka, to je otázka. Tak Lebo oni, to je absurdná situácia. Oni, tí mladí policajti, oni sú uh, generácia Z, narodená už po revolúcii, čiže oni sú plniči príkazov, bez kritického myslenia, bez uvažovania, bez uh, bez nejakých zábran, úca k staršiemu to nič, že mám 60 rokov, tak ma zatkli a viezli ma do Senice cez Kúty, cez Šaštín. Taká trasa ma viezli do celej poli policajného zadržania. Ja hovorím, prosím vás, a prečo ste ma nezadržali v Bratislave? Tam máte cpz -ky. No lebo všetky cpz v Bratislave sú obsadené. Aj to o niečom svedčí. No, tak ma tam zatvorili. Ehm, len tak v skratke popíšem. Tá cpz v Senici je zapustená pod zemou, čiže trošku svetla ide dnu denného cez okno. Všetko je neexistuje tam spáchať samovraždu, ako hovoria, že pán generál Milan Lučanský, že spáchal samovraždu. Neexistuje, lebo ešte aj tie rúry radiátorové sú pod vakovkou. Tam nemáš šancu, zoberú ti šnúrky, zoberú ti opasok z nohavíc, všetko, na čo by si sa mohol obesiť. Umývadlo je antikorové, bez kohútikov, len na stlačenie. WC v tej miestnosti, v tej cpz -ke. Antikorové napevno, primontované posteľ napevno, kľúčka zvonka, znútra nie, nemáš kontakt s okolím. Takže čo? Nemáš čo čítať? Nemáš nič? Len posteľ, záchod a umývadlo a svetlo ti svieti 24 hodín neonové tam. No ako si sa cenici. cítil, nemal si z toho debku. Tak práve naopak, to vám teda poviem, milí poslucháči, že ja som cítil, ako apoštol Pavol hovorí, ja, ja, ja, tam nájdeme odpovede na všetko. Ja som cítil hrádzu obranu, ohradu okolo seba Božiu, veľkú ochranu, pomoc. A <clears throat> však aj modlil som sa, aj som bol spokojný, som v najlepších rukách. Som v rukách Božích. Až <clears throat> v nedeľu prišiel za mnou ten 50-ročný, to nie je generácia Z, 50-ročný policajt otvoril dvere a hovorí, pán Volko, poďte na fajčiarsku Dobre, tak zobral ma ku zadnému východu, dúfam, že mu nepoškodím. Tomu policajtovi mohol som aj újsť. <laughs> Ale on neviem prečo, zobral ma ku zadnému východu na fajčiarskú prestávku z piatku do nedele. V nedelu som išiel s ním a on mi tam hovorí, Pán Volko, my sme to mali väčšie korby, väčších chlapov ako ste vy a psychicky to nezniesli. Kopali do dverí, búchali si hlavu o stenu a tak ďalej. A vy ste celkom spokojní. A ja som ho potľapkal po pleci a hovorím, pán policajt, nestresujte sa. Ak bude treba, ja tu budem aj 10 dní. Ten vyvalil oči na mňa a nemusel som mu hovoriť o pánu Bohu, o viere a tak si podal krásne svedectvo len, kresťana. Len tak? Ktorý tam dôstojne sa správa a keď sa vraj ľudia vrúcne modli aj v takejto situácii, príde aniel a posilní ich. Jí, to príde teda, Božia, Božia ochrana. To teda môžem dosvedčiť, že áno, ja som cítil tam Božiu ochranu, lebo ja som tam bol nevinne. Ako pán Ježiš jasne povedal, blahoslavení, keď budú všetko zlé na vás hovoriť, keď vás budú prenasledovať a predvádzať pred kráľov, pred vladárov, pred pápežov, pred biskupov. Tak to od nejakých poloveriacich občanov aj pohanov čakáme, ale čo sa nám stalo? Pred 13 rokmi si mi spomínal, my sme boli koncom roka podľa knihy Pravdy vraj e, bol polovica súženia koncom. A, a nám, my sme dostali milosť, že z toho súženia sme niečo zažili a boli sme zo služby kaňažskej prepustení a nezákonným spôsobom a bolo to dosť drsné. A ty si mi spomínal Palika jedného, ktorý bol prepustený s nami. Prvý sme boli my traja a ďalší traja. Urobil to, urobil to biskupský dočasný správca dočasný diecezy, ktorý áno. na to nemá podľa cirkevného práva mandát. Urobil to svojvoľne, v závere mal počkať na nového biskupa, surovo nás vyhodil a bolo to drsné, my sme cítili, že to bolo gestapo, ale zaujímavé, ako sa zachoval tento pán dôstojný pán, či nedôstojný pán Bublifuk, tohto paľka, ktorý čakal dieťa a dnes je šofér a otec piatich detí, ako si to povedal, že jemu ti dali 3 roky, výplata mu išla. To je ďalšia nezákonnosť. Aj Bezákovi, keď ho prepustili, tu dali stravné lístky a zamestnali ho vraj v Radvani. A tam ho nikto vraj nevidel, celý rok sa potuloval kde si, či po svete, či vo Bratislave. Nám stravné lístky, keď som prosil, nedali ani bývanie, ani prácu, ani plácu. Nehali nás surovo na dlažbe, a tohto pálika vo vatičke pekne očkodnili a vraj mu dali 3 roky výplaty. Počujete, milí kolegovia, takto selektívne sa to volá. Jednému, ja som sa, že nebol on Beneovec, lebo toto Beneovci robili svojim vlastným, že sa o nich postaráme sa, No a tých nebeňovcov, tak tých dokopeme surovo cez palubu a kijakom po hlave ešte, keď, keď sa začnú stiažovať, tak kopneme do hlavy. Niečo také sme zažili, ale zase musíme pochváliť, že k Paľkovi, ktorý čakal dieťa, oženil sa, odišiel z kniažstva, tak teda pán administrátor bol ľudský. Bol otcovský dobrotiv a porušil zákon preto, aby mu pomohol. Čo potrebuješ? Nabíjačku, ale nevadí bíjačku. Tak také zvláštnosti zažívame aj v cirkvi a bolo to vtedy, keď sme to zažívali drsné, bolo to boľavé, jeden môj kamarát, ktorý mi bol tak blízky, mal také videnie o mne, že som že krvavé slzy išli po schodoch sa valili Oh, ja som tam bol. Také niečo strašne bolavé, ty si to až tak asi bolavo nezažíval. Tak ja som to, čo ja podávam svedectvo a snáď vám budem dobrým príkladom, nie aby som, že ja, pozrite sa všetci na mňa, ale zažívame všelijaké krivdy, keď od neveriacich to čakáme, ale od kolegov, ktorými sme boli 22 rokov, a ktorý neprišiel za mnou ani raz, že by ma napomenul, že som niečo zle urobil, prišlo jedno udanie a začne sa chovať ku tebe ako gestapak na žida a ty sa dozvie, že druhého kolegu on takto odmení, zahrnie milosrdenstvom, dobrotou, odškodení, pomôže. Prekvapilo ma to a ty si to nazval, že aha, ako krásne sa zachovala. Prečo sa, ja sa spýtam, prečo ste sa pán Bublinec nezachoval takto k pánu Volkovi? No, ja som sa stretol s týmto kolegom v nedeľu. Dnes máme štvrtok. V nedeľu prvýkrát, však my sme sa nepoznali, však on je mladší, o mnoho mladší. On mi rozprával, ako bol vysvetený v tom 95. 6. Ako bol kaplan tam, tam, tam, tam, tam, až vznikol vzťah, až sa narodilo dieťatko. A pán dočasný správca diecezy Bublinec ho suspendoval, ten istý rok ako aj mňa a Pavla, ho suspendoval, to mi hovorí on ale sa tak gentlemansky zachoval, že mu nechal 3 roky ešte plat bežať kňažský, aby sa mohol zariadiť, etablovať nejako v živote, zamestnať a tak ďalej. Urobil si vodičský na autobus, teraz robí šoféra v MHD. No a v nedeľu boli na návšteve, tak sme sa stretli s manželkou s piatimi deťmi a toto som počul priamo od neho. A tak som mu povedal... Čiže on bude spomínať na tohto pána, ex-kolegu, ako to je najväčší dobrák. No veď tak Ten som mu... podržal, tak, mi pomohol. Áno, tak som mu to aj povedal. Pavol, je to rád, počujem nejakú dobrú správu na tohto dočasného správcu diecezy, lebo zo mňa urobil zo dňa na deň bez domovca a nezamestnaného bez akéhokoľvek záujmu, bez akejkoľvek podpory, šup na úrad práce sa prihlásiť, šup robiť si rekvalifikačné kurzy, šup hľadať zamestnanie a tak ďalej. A tam žiadna, žiadna podpora, že by ťa podržal nejaké zamestnanie. Dal, ani alebo, materiálna, ale ani duchovná podpora. Zaujímal, tuším, že za tebo bol vo zvolenie a povieme to poslucháčom, nie je to moc úrove, Požvolenie Jeho bol zaujímalo za nie, či, či máš peňaženke 50 eur raz si nemal, ale jeho zaujímalo intimnosti. Bo zvolenie bol za mnou na moju žiadosť, na moju iniciatívu, keď ešte som nebol suspendovaný, len som nemal miesto, no nebol som ani farárnik, kaplan, len tak som pomáhal tamto na sídlisku zvolen Sekier. No, <clears throat> občas svetu omšu, občas stretnutie, občas príprava, občas a tak ďalej. No a ja mu hovorím, rozhovor bol dobrý v Trojici, lebo tam bol ešte jeden kolega. On, tento dočasný správca diecezy, medzi rečou sa ma pýta, a spávaš zloženou. Nespávam. Prvá odpoveď rozpr- rozhovor beží druhýkrát. A spávaš so ženou? Nespávam. <laughs> druhýkrát. A keď sa ma už tretíkrát opýtal, spávaš so ženou? tak už ma to fakt naštvalo. Ako svatého Petra. A povedal som mu, <laughs> povedal som mu, Marian, veď som ti dal adresu, veď som ti povedal, príď ma navštíviť hoci kedy na tú garzónku a aj o polnoci. A ak mi neveríš, tak mi daj trenírky s retiarskou železnou, s vysacím zámkom a kľúčik si nechaj. No. Už no. som mu takto ironicky povedal. No ale toto je... Lebo pán Ježiš sa nepýtal Petra, ženatého. Ale Nepýtal sa ho, a spávaš so ženou? Toto musíme povedať poslucháčom, to je zlý príklad, to je chrapuň to je chrapuň, ktorý vyzvedá intimné veci, to, to do si... ktorého nemá toto sa ma tuším ani nikto nespýtal počas života. To, Záver. A on miesto toho, aby ti pomohol, podal pomocnú ruku. <clears throat> niečo podobné, nemusel 3 roky dať tomuto palkovi, mohol dať rok podporu te, jemu, tebe aj mne, mohol nás takto slušne prepustiť a mohol sa o nás zaujímať. Mne ti ponúkol, že chod na, do kláštora na psychiatriu, a ja som sa modlil no. pred sviatosťou, že nemám tam ísť, není to Božia volák sa rozčulil, no. keď som mu to povedal a viac už s nebou nedebatuje. Jednoducho, to sú neľudské veci, títo moc veľkí páni, ktorí nedorastli na svoje úrady, chovajú sa neľudsky, nečestne, nespravodlivo a nemilosrdne a škandalozne. Po 13 rokoch jeho nezaujíma náš osud, a tam hovorí v rádiu Lumeno nejakej, alebo veriacim krupine o nejakej milosrdenstve. To sú všetko, jednoducho my tomu neveríme, ale nestratil úplne celú ľudskosť, to vidíme na tomto druhom paľovi, dobre si to pripomenul, že tým svojim, ako Francis, priateľom všetko, ak, im, ak považujem niekoho za nepriateľa, tak tomu nič ani spravodlivosť. No ale dvojitý, to je peronizmus, to no dvojitý nie je kilometr, vier. Dvojitý kilometr, ale ja nepoviem, že chrapuň. To my, my poslucháči, to vy si urobte sami svoj názor. Len, no ako to nazvať? Len že to chcem... vy, vyzvedá niekto intimné veci a on sa dozvie a, a on čo trikrát opakuje, on ti to chcel nanútiť, aby si nie. spával so ženou? Nie, nie, nie. Či čo to? Ja chcem len porovnať zase, pán Ježiš sa Petra ženatého, mimochodom, lebo mu uzdravil svokru, pán Ježiš sa Petra opýtal trikrát, Peter, miluješ ma? Druhýkrát, Peter, miluješ ma? Tretíkrát, Peter, miluješ ma? Toto je podstatná otázka duchovná. Ľuboš, miluješ pána Ježiša? A nie, pán Ježiš sa neopýtal Petra, Peter, a spávaš tou svojou ženou? Veď to je totálne diletantstvo duchovné. Ale tým prezradil ešte na seba, prezradil, že on spáva s nejakou ženou. Ja a to, a to, to nemusí byť fyzická žena, to môže byť buď ješitnosť, buď nespravodlivosť, Nie. buď krutosť, alebo nejaké takéto frajerky z pekla vykotené. A ak s tým niekto obcuje, tak potom vyzvedá, a vidí, premieta tieň a vyzvedá a špehuje a natláča a keď, keď mu povieš to, čo si povedal, tak je sklamaný, ti a nepomôže. To sú jednoducho, no ako to nazvať, ja to, volá sa to oportunizmus, som sa u pána Banáša dozvedel, to chrapun sa už nepomenúva, ani písme to nie je, ale je to chrapunstvo takéto správanie, to je niečo nehorázne. A keby sa, keby sa to aj stalo, po 13 rokoch ti nepovie, prepáč, on slúži Svetej Omše, a kolegovia sa na to prizeráte a no, počúvate milí, nás ako atrakciu, šašovia sme? Milý Pavol, milí poslucháči, s týmto sa vy pomýliť nedajte, nedajte sa znechutiť. Nie. Dôležité je, pre mňa, pre teba, pre neho, pre Jara, ktorého pozdravujem touto cestou z Mavaciek. Hovorú, že nás bude počúvať. Jaroslav, pozdravujme ťa do Mavaciek. Je. No. Máme tu aj druhého Jaroslava Zahoraka, to bol náš pán dekán. Myslel som no. si, že nás zastane. Nie, ja myslím Jara, nášho kolegu, čo tam slúži v Movackách. No, takže <clears throat> nenechajte, nenechajme sa my s týmto všetkým znechutiť, Zachovajme si mi zdravý rozum, ľudskosť, vzťah, vieru, nádej, lásku. A ja sa Nič spýta, nás nepromôže. A ja sa spýtam, na čo tá vonkajšia disciplína, ak niekto sa správa ako chrapu? Na čo to všetko je, to divadlo? To radšej, radšej buďme normálni, dobrí ľudia a neveriaci, ale takto ako my sme kolegovia, kniazy a, a máme všetku slávu, všetky sviatosti a takéto svedectvá my musíme podať, pretože toto som ja nemohol povedať na cirkevnom súde, pretože to ani nebolo. To, to, to, to je tá sveta viera, ktorú my tu máme doporu, to je to bratské spolo a toto máme držať jednotu s takýmito toto? Nie, nie, tí, ktorí majú vieru, nádej a lásku, tí si ju zachovajú, lebo som stretol mnoho ľudí ranených bývalých katolíkov, ranených samotnou církvou. No, Tamto ten dramaturg ve státní opeře Ondřej Hučín, ten mi říká, přeskočím na češtinu, protože když jsem v Praze, mluvím česky. Takže ten mi říká, Já jsem byl katolíkem do 24 let. A já se ho ptám, a proč do 24 let? No protože můj bratr Tomáš Hučin, pán, pan kardinál to, Tomášek ho poslal studovat po revoluci do Říma, Biblii, Nový zákon. A když se vrátil na jáhenskou praxi do Prahy, tak už kardinál Tomášek nežil, už tam byl pan kardinál Vlk a on publikoval články teologické z Nového zákona v Čechách. A zavolal si ho pan kardinál Vlk a říká, Tomáši, to mi tady nepiš, to není dobré. A Tomáš mu říká, oče kardinále, ale já píšu jenom to, co jsem se naučil v Římě. Ne, já ti to zakazuji, to mi tady nepiš, to není dobré. No tak Tomáš odešel udělal si psychologickou vzdělání a teďko má psychologickou poradnu. Odešel ze služby církve. A od té doby já nejsem katolíkem. Ale to, bratia a sestry, ale to neznamená, že on nie je veriaci. Vôbec to neznamená, práve naopak. Buď prídu časy, keď práve tí, ktorí nesúhlasia s tou oficiálnou ofici o nebudem teraz preberať e, nauku o církvi, ale s tou oficiálnou církvou práve tí, ktorí nesúhlasia práve tí budú učeníci pána Ježiša. Pán Ježiš to predpovedal, povstanú falošní proroci. Nechoďte za nimi. Na není náhodou tá vonkajšia jednota, dokonalá, sviatosná, neviem, kostolná, ale keď sú za tým trestné činy, ktoré už spomíname, krádež výhrady svedomí alebo nezákonné prepustenie zo zamestnania, nepostaranie sa o núdzneho. To sú trestné činy a niekto drží s tým jednotu. Prepáč, ale biskup striklen povie, ja nemôžem držať vami jednotu. Tá jednota není založená na pravde. Vy žijete nejakú lož, a ja sa od vás odčlenujem, alebo vy ste mňa odčlenili. A toto je tá pravá církev, keď sa vám to, milí poslucháči, stane aj v cirkvi, že budete doráňaní, odkopnutí, poranení. No tak ďakujte za to Bohu. Za to ja vieru nestratím. Myslím, že sme prišli oh. na to, Ľubo, že my chválime Boha za to, že máme akú takú nejakú formu prenasledovania sme zažili, nezákonnosti, a keď to spájame s Kristom, to je pôstna doba, ktorú by som vám mal povedať, čo to je vlastne pôstna doba, povedz svoj názor, že to není len disciplína postiť sa od jedla, nech sa páči od alkoholu, od sladkosti, ale v posnej dobe je pripomenúť si krížovú cestu pána Ježiša. To, čo on pretrpel, to, čo robil, tomu cirkevníci urobili, doráňali ho, dokopali ho sadisticky. To boli ich hriechy, a Ježiš to prijal, aby nám dal príklad, že aj vy niečo budete také zažívať, podobne, a nie také veľké, samozrejme, my máme prkotiny, riešime oproti nemu, ale čo nezabudnime a čom snáď vám dávame dobrý príklad, že nestiažujme sa a spolu s Ježišom nezme svoj kríž a ďakujme aj za dar prenasledovania. Nezacíteval si to napríklad, keď si prebaloval ľudí, nedávna som ťa pochválil, nebol si tu, že ty kňaz, hmm. ktorý má svoj vek a kde si to v Bratislave, v Dubravke si dvíhal nejakú starku a zaprašťali ti kosti a ty si musel opustiť tú robotu, lebo si sa bál, aby ti nevypadla starka a ty nebol invalid. A toto si zažil, oporem toho, že si chodil na rôznych tých z jednej roboty do druhej, to tiež není, není jednoduché a to je tiež kríž, takto prežívať ten život. to ľuďom, či, či sú to ja, len srandy. Opäť. Nie, nie sú to srandy, len opäť. Zase myšlienka poštol Pavla. Pavla. Radujeme sa aj vo svojich utrpeniach. Všetko zmôžem v tom, ktorý ma posilňuje. Kto s ním trpí, s ním bude aj oslavený. Tam máme odpoveď a sílu úplne na všetko, na každú životnú situáciu na každú životnú situáciu. Toto hovoríš podstatu, lebo keď je niekto nie kresťan, tak toto mu unikne, on si myslí, ako tu máme do, otázku od Maji. No skús na ňu zodpovedať. Ak chcete, pošlite niečo, zavolajte. V poslednej časti sme... Prečo dobrý Boh, keď je dobrý, dopúšťa tak veľké zlo na tejto zemi? Príklad Abstein. Čo ty na to? Otázka na mňa? No tak... Fú, takúto otázku som dostal. Nie od teba, ešte dávno predtým. Zlo vo svete a Božia spravodlivosť, áno? Prečo je zlo vo svete, keď Pán Boh je spravodlivý a všemohúci a tak ďalej? A dobro, on je dobrý otec, ako je dobrý, to dopustí toľké zlo. Tá, tá dilema teologická, nevedel som si rady s tým ešte to som bol ešte bohoslovec. Nevedel som si rady, nevedel som tej pani a jej mužovi, nevedel som to odpovedať, tak som išiel za pánom profesorom Vrablecom a hovorím mu, pán profesor, toto, takáto otázka a ja idem za vami sa poradiť, aby som si vedel ju odpovedať sám sebe najprv a potom aj tým ľuďom. Ako je to možné? Tá tvoja otázka, hej? A pán profesor mi povedal, <clears throat> takú odpoveď, ktorá mňa uspokojila a ktorú som potom aj tlmočil tým ľuďom, čo sa ma pýtali. My na Zemi vidíme cestu pred sebou, keď je rovná, keď nie je zákruta. Vidíme cestu pred sebou, ale to, čo je za rohom, to nevidíme. Že nevidíme všetky okolnosti, súvislosti, minulosť, budúcnosť, ale Boh tento vidí. Ten vidí aj, čo je za rohom. Takže poprvé, možno, že nás chcel uchrániť pred väčším zlom, keď na nás uvalil nejaké zlo máme tomu, že rodičia zomru a dieťa zostane a nevieme prečo. No je to tiež hrozné. No. Benedikt 16. na tú otázku povedal, a neviem, prečo to Boh dopúšťa. Takto je tá rovná cesta a za rohom ja nevidím. Druhá, druhý bod tej odpovede je, že keď ja vyčítam všemohúcemu, vševidiacemu, vševediacemu, niečo, to je ako keby traktorista chcel poradiť chirurgovi. Také krývajúce prirovnanie, ale prirovnanie. To znamená, že je to nelogické. Jedným slovom, tá viera, čo, ako naši predkovia hovorili, čo Boh činí, dobre činí. Tá viera mi dáva silu. Pani Kennedyová. Áno. Johna Fitzgeralda syna zastrelili. Druhého Roberta zastrelili. Tretieho pilota odstránili. Zostala im iba tá Rose, tá dcéra mentálne postihnutá. A pani Kennedyová na sklonku života napísala knihu Čo mi dala viera. A knihu končí slovami. Pane, všetko, čo som mal najdrahšie tu, na tomto svete si mi vzal, ale vieru si mi nevzal. A ja viem, že toto všetko má zmysel, ktorý ja ani nevidím, ale má to význam, má to zmysel, ale verí, že to nejaký zmysel má dôveru. Tak. Aj keď neviem mnohokrát. Aj odpoveď. keď neviem. Čiže čo mi dala viera? To pani Rose Kennedyová v tejto knihe, vlastne aj v názve knihy, odporúčam každému. <clears throat> Takže moji milí poslucháči, poslucháčky. Mrzí ma, že ten Jaroslav z tých mauaciek, že bude počúvať, že aj zavolá a nevolá, ale sloboda, máte otvorené linky. Čo ma napadlo, že my vidíme nejakého Epsteina, zneužitie, za tým sú nejaké tajné služby, za tým je nejaký zámer zlomyselný nalákať tam nejakých tých politikov, finančníkov, zdiskreditovať ich, nahrať materiály. Za tým možno nebolo len uspokojenie nejaké primitívne, za tým bol nejaký tajný zámer vyrobiť kompromateriály. Toto oni tajné služby robia, toto nás na fakulte neučili, ani v televíznych správach to nikdy počuť nebudete, ale na alternatíve sa dozviete, že tu funguje e, moc tajných služieb, ktorí majú záujem niekoho naivného manipulovať a držať ho niekde, kde e, sa to teda nepatrí. No a vyrobia na ňo tým, že príde na nejaký ostrov, takéto materiály, zahrá sa tam divadielko a už to majú nahraté a už si s ním potom robia, čo chcú. Že sa tam zneužívalo, že sa tam zabíjali deti alebo jedli deti. Takéto hrôzy satanistické ma napadlo, že sú vám dané, Boh dopúšťa v knihe Pravdy krásna veta, Boh Otec má nejaký úmysel, keď niečo dopustí. Aj vojnu, aj zaplavu potopu, aj takéto hrôzy a keď vypláva takéto niečo, teraz na povrch ľudia to riešia, napadlo ma, porozmýšľajte, či vám to mentálne napomôže, že to máme preto, lebo my vraždíme deti v potratoch. Máme to za úplne bežné. Aj katolíci, ide na potrat, ide sa vyspovedať a ideme ďalej. Nerobíme z toho vedu, no ale my robíme vraždy a kolektívne. Nerobíme za to pokánie. No tak potom nám pán Boh takýchto moci pánov tam hore, Epsteinových, tak to riešte. A príde vám všetkým zle. Alebo že tu máme nejakých lakomých ročildovcov a my nie sme v rodinách lakomí. A tento pán Bublinec nebol lakomý, mohol nám pomôcť a ďalším. A prečo bol lakomý, prečo bol pyšný, prečo slúži omše a takto sa rehoce a myslí si, že a nepovie ani prepáč za trina. No lebo toto robíme v tajnosti, no tak potom tuto máme také hrôzy, čo vidia všetci. A čudujú sa, obvinieme Boha. Obviňme mi seba. To je základ, základ celého kresťanstva. Obvinieť seba. Ak toto neurobíme, tak na všetkým beda. Príde tu nejaká vojna, potopa, nebudeme ani vedieť prečo. A to, že sme my svojim kolektívnymi hriechmi a posmechom z Boha, ignorovaním Kristovej obety, bezbožnosti tu páchame, nevďačnosti, rehoceme sa na veľmi vážne veci, túto knihu pravdy dopľúváte a vás nezaujíma, že sa tam proroctva plnia, pre Boha vy sa nehambíte, predstúpiť pred Krista, ktorý prichádza? Povedz. No, tak a kde sme boli my? Povedal si otázku, a kde som bol ja? 11. E, septembra 2001 e, padli dvojičky v New Yorku a krátko na to mal koncert Honza Nedviet, legenda to country hudby v Žiline, v robotníckom dome vo Veľkej sále. Ja som tam bol ako vrútocký kaplan na tom koncerte aj s Petrom Gašom, s Farníkom. Aj som vystúpil, lebo však bola taká výzva, že poďte a zaspievajte. A v zákulisi s Honzom Nedviedom sme sa rozprávali a hovorí mu, mistře, ja som tady kaplan vedle ve Verútkách, katolický. A on mi hneď šplechol do tváre otázku. A kde byl ten váš Bůh 11. září? 11. septembra, keď spadli dvojičky. Kde byl ten váš Bůh, váš Bůh 11. září? No tak táto otázka jedna ho diagnostikovala hneď. Nie môj Boh, náš Boh, ale váš Boh. Kde bol 11. září? Ja sa ho ptám, pána Znáte Jiřího Reinsberga? kaplána, starého pána eh, v, kan, eh, v kostole Panny Marie Utínu na Starmáku. Znáte Jiřího Reinsberga? Jo, to znám, tam chodí má bejvalá ke spovědi. Tak si přečtěte knihu od něho Hovory před věčností od Jiřího Reinsberga. Já vám teďko odpovídat na tu otázku nebudu. Ale jestli chcete, přečtěte si Hovory před věčností a tam naleznete odpověď že ne kde byl ten váš Bůh, ale kde jsme byli my. Veľmi dobre, veľmi správne si to povedal Pavol. No počúvaj, čo nám biskup Strickland, hrdina medzi biskupmi, hovorí, dám ti otázku a potom ti nám zodpoved, ktorú tu mám pripravenú. Čo je najvyčerpávajúcejším bremenom na svete podľa biskupa Stricklanda? Hádaj. Pre teba je čo naj naj... Čo? Byť najvyčerpávajúcejším bremenom. Ja je najvyčerpávajúcejším bremenom. Že ťa to strašne vyčerpáva, len si na to spomenieš. Nebol to celý bát? To nie, to nie. Nie? Nie, nie, celý bát nie. Alebo eh, hierarchia nejaká vlažná? Lebo ja som celý bát ako ustanovizeň neuznával nikdy, ako povinný celibát, hoci som ho dodržiaval, dodržiaval. Aj som porušil v 94., ale to je stará história. Ale celibát som dodržiaval, ale som ho neuznával. Neuznávam. A neuznávam ako... Ale však to je dobrý, dobrý prostriedok. Ako... Môže byť dobrý, byť slobodný. ale nie povinný. No dobre, to je ďalšia kapitola, necháme to tak. Keď niekto, Palko, túto, keď chce mať 5 detí, bol kňazom, tak sa rozhodne teda, že kňazstvo opúšťa a ide do manželstva, cirke mu pomáha, aj pán Bublinec mu pomohol. No tak pozri, ako to krásne vyriešila Sveta Církev. Nevyriešila. Však je to dobrovoľné, on si nevyrieš... to teda dobrovoľne zvolil, tak mu napomohli, ako vedeli. Nevyriešila, lebo veľká škoda toho muža, lebo on je dobrý otec, dobrý manžel, dobrý otec rodiny a bol by výborný kňaz. On no, je duchovnejší ako ja možno, čo držím celý bad, vieš? No, Takže je to veľká mohol, škoda. On mohol byť ženatý diakon, no, to, toto, ne, napríklad. to asi nikto neponúkol, alebo človeče, čo som zažil tam v Tatrách, no. je kniaz tu od Bystrice, tu som ho nestretol, ktorý sa rozhodol nie pre fakultu v Bratislave katolickú, ale pravoslávnu Prešove, prešiel k pravoslávnym, no a tam má manželku, deti, krásny kostolík pravoslavný a fiči a je kňazom. Pozri, ako to krásne obyšiel. Ani toto nám nikto nepovedal, že keď niekto chce mať rodinu a byť kňazom, že takto má možnosť bez nejakých eh, zmetkov. A... Alebo doktor Max Kašparu však má dve céry, už je starý otec, deti sú zaopatrené, manželka je v poriadku. No, bol dl dlhý, dlhé roky bol stálym diakonom, ženatým v Čechách. No a teraz na staré kolena stal sa grécko-katolickým kňazom, no. ženatým tak, tak, a má tak, ešte aj biritualizmus, čiže môže slaviť aj rímsku katolickú svetú omšu. Ale prečo takéto komplikácie, takéto kľúčky a ob, obchádzky, obchádzky keď by mohlo byť celý bad dobrovoľný? tak ako vo všetkých katolických církvách. Grécko-katolíckej, melchickej, maronickej, kopskej, no, o tomto arménskej. katolíckej církvi, ale nie na Slovensku. Opováž sa, čo nám tu kazíš jednotu a poriadok. Eritrejská církev. <laughs> no. Ale celosvetové církvi sa o tom diskutuje. No po, už sa nám blíži záver nejakých 4-5 eh, minút máme a tu ešte z biskupa Strickland prečítam naj... Dobre vyčerpávajúcim bremenom na svete, vážený, je predstierať, čiže sa pretvarovať, že patrím sebe samému. Komu patríme my? Mali by sme patriť Bohu. A hlavne za svetené osoby, páne, ty, ja nepatrím sebe, ja sa odovzdávam teba, ďakujem, že sa o mňa staráš. A keď to neurobi niekto, tak vám dávam taký krásny podne na post. Nepatrí sám sebe, oddychni si od toho, lebo to je strašne vyčerpávajúce spoliehať sa len na seba, na svoje ego, na svoj rozum, svoje ja. Strašne ťa to psychicky vyčerpá a takí, čo vyčerpávajú druhých a, po, a dirigujú, rozkazujú, kontrolujú, to sú tí preťažení. Oni si myslia, že sú bohovia, ale musia mať všetkých pod kontrolou. A potom ťa to obrovské bremeno, čo je už za mnou, milí poslucháči, ale potom k tomu sa viaže. Keď ja som vlastníkom sám seba, pánom sám seba a bez ohľadu na niekoho, in, na niekoho transcendentného, tak e, potom sa k tomu viaže živočíšnosť, jedným slovom živočíšný spôsob života, to znamená obžerstvo, lakomstvo, túžba pomoci, zneužívanie moci, závisť, žiarlivosť, škodoradosť. Celá škála vecí sa potom navezuje, navezuje a ten človek je, ako apoštol hovorí, kto pácha hriech, je otrokom hriechu. Čiže ten človek je otrok. Najväčší, nie je najväčší hriech je, že robím si to, čo sa mi zachce, ono je to zábava, sranda. Na začiatku, ak si povedal, už končíme, tak to pripomenieme. Ono je to sranda, ale preťaží sa človek tým, že skúša mnohé, mnohé a je sklamaný a vlastne nevie, čo tu má robiť na tomto svete. O tohto si treba oddychnúť, napríklad v pústnej dobe. A nie len to, čo ja, ale pane, čo ty si praješ? Napríklad, tebe sa zverujem, alebo nejaké to zranenie mám, počúva biskup Strickland, ako krásne hovorí. Písmo hovorí, že sme boli draho kúpení. Dajte Bohu to, čo je zlomené. A nikdy si nezamieňajte lásku s mlčaním z očí v oči zlu. To sú preťaženosti, aj títo biskupy, oni musia mlčať kolektívne. Vieš, ako ich to musí psychicky zaťažovať? Oni by aj kňazi chceli niečo povedať, ale oni sa zaprú a oni nepovedia, oni to v sebe nechajú, ešte niektorí sa modlia, sná to premodlia, ale oni roky takto musia mlčať, keď je nejaké zlo okolo nich, lebo sa to nepatrí, lebo to biskup mi nedovolí, lebo pápež si to nepraje, môže ma odvolať, ja to budem zatlkať, on sa preťažuje, chudák nemusia. To slovičko musíš, to ja nepoznám, ani ho nepoužívam, ani inému nepoviem, že musíš držať hubu, alebo musíš to tvoriť tú jednotu a musíš to poslúchať. Nie, mohol by si, mal by si. No počkaj, keby si bol riaditeľ nemocnice a máš nariadenie z ministerstva, že všetky, všetok personál musí byť zaočkovaný proti žltačke. A teraz príde nová sestrička, nový lekár, ak mu povieš, musíte sa raz zaočkovať proti žltačke, ináč vás nepríjmem. Áno, tak to je vakcína. Proti to, a ja som proti žltačke zaočkovaný, lebo som bol na vojne, robil som v zdravotníctve, tak som zaočkovaný proti žltačke typu B, No, lebo proti, pracujem... Pr pr proti covidu, keď to takto podobne dali? No tak nemusím. Radšej sa dám vyhodiť z práce. A ty si sa kvôli testovaniu ťa poslali, kde to bolo? No, Dom sociálnych služieb v Lamači. Povinné testovanie. Same ženy, ošetrovateľky a dvaja muži sme boli v kolektíve. Ja som tam robil vychovávateľa, lebo to bolo pre mentálne postihnutých. Dom sociálnych služieb pre mentálne postihnutých. A my dvaja muži sme odmietli si dať pichnúť do nosa. Tak sme dostali výpoveď z minúty na minútu. Pani riaditeľka, nerobte to. Podpíšte výpoveď. Nepodpíšem. Ja jej hovorím. Nerobte to, lebo toto je protizákonné. Peru, Budete za to pikať. No, odmietate podpísať výpoveď? Zavolala hospodárku, ekonomku, pani Haťapkovú, ktorá podpísala k tej výpovedi podpísala, pán Volko odmietol podpísať výpoveď a dosvedčila to. No, tak toto vyriešili. Tak to sa Nemusím to nič. Pokiaľ, pokiaľ verím, skutočne verím Pánu Bohu, tak som slobodný. Nemusím a nesmiem robiť zlo. No tak to si král, keď si dokážeš toto povedať, alebo keď si bol pente, tam si tri mesiace robil yeah. zdravotníka a oni ťa predvolali gestapo, povedz to, Hlav, za čo ťa prepustili. Hlavný plienkolog. Keď ja radšej hovorím povzbudivé príklady... Ale však to povieme s humorom. No. Na povzbudenie ostatných, ktorí sú takto dupaní od svojich pandúrov. Prídem na izbu, lebo tam nebol rozdiel sanitár, zdravotná sestra, lekár. Všetci sme boli v bielom. Prídem na izbu a tie pacientky tam tri na izbe mi hovoria, pán doktor, jaj, dámy, ja si nepotrpím na tituloch, ja som tu hlavný plienkolog. A to čo znamená? No plienkolog, že mením plienky, som sanitár. Keby nás plienkologov tu nebolo, tak je to celé pokakané. Táto nemocnica sa nepohne ďalej. No, tak sa schutí zasmiali a boli o 5 minút zdravší. No ale toto sa nesmie robiť. Ja som s nimi komunikoval že ty, ty komunikuješ, ty sa tam usmievaš, ty nie si robot. Pani Vrchna mi povedala, pán Volko, nerozprávajte sa s pacientami, udržujte profesionálny odsup a s príbuznými už vôbec nie. No ale ja nemôžem inak, lebo tí ľudia potrebujú, dovolím si povedať, viacej potrebujú dobré slovo, ako vymeniť plienku. Lebo bezpodmienečnou prvou podmienkou uzdravenia je viera. Viera, nie, nemusí to byť v Pána Boha, ale že verím, že sa uzdravím. A toto máme v tých ľuďoch povzbudzovať. Nie len chemikálie, len farmácia, len lieky, len vyšetrenia, len výsledky, len do počítača hľadieť. To je dehumanizácia spoločnosti celková, svetová aj na Slovensku, dehuman, čiže odľučtenie spoločnosti a najviac sa to prejavuje v zdravotníctve, v školstve a v cirkvi. No, napáchli sme neľudskosti. Lebo my pracujeme s ľuďmi, s duchovnými ľuďmi, s, s, ne, s nesmrteľnými dušiami. No a Lekár... povedali, ti, povedali ti po troch mesiacoch, že musíš odísť z najluxusnejšej nemocnice Pentiackej, Bratislave a povedz ten dôvod. No ja to poviem, sám za seba. No. No. Boli ste málo progresívni a neklaplo to. Dva dôvody. Boli ste málo progresívni a neklaplo to. Čo to znamená byť progresívny v nemocnici ako sanitár? Čo to znamená byť progresívny? Čo, čo, čo chceli od teba? Oni chceli, aby som robil podľa normy, to znamená, pracovať s tými ľuďmi ako robot. Toto odľučtenie všeobecné, odľučtenie. Ako robot. Tak to sme dopadli. No. To radšej by sme mali byť Československej republike alebo Maďarsko-Uhorskom kráľovstve alebo pod ruským chomutom. Ako takto sme vlastne slobodní. Slobodná krajina, suverénna a my sme otroci. My sme roboti my sme ako kresťania umlčaní a kniaz tu nesmie povedať, čo si myslí, trocha kriticky, pretože by mal po problém s kariérou a končí s kniažstvom. To, toto sme my chceli? Nedaj Bože hovoriť o veciach duchovných. Nedaj Bože. No na čo sme tu? Kde to ideme? Však to my, sme, my padáme do nejakej neľudskej prípasti. Zastavme, alebo to otočme, alebo niečo robme. Alebo toto dobre... A toto je náplň pôstneho obdobia. Nie, že nebudem, nebudem, nebudem, ale budem. Budem. Je petícia proti novej norme v Európskej únie. Žena môže cestovať po Európe a ísť na interrupciu tam, kde ju robia. Je petícia, podpíšem to. Nebudem ľahostajný. A pôjdem na nie, nepoviem teraz na protest, ja tam budem 28. februára v Nitre. Ja tam budem protest proti progresivizmu. Ale proste tam, kde som, nebojím sa, poviem. A zajtra, či kde, kedy to ideš sobotu do Alekšiniec? Čo sa tam Aj v Alekšinciach bude pani Sofia Soroč, slečná Sofia Soročinová, ktorá vyštudovala medz, fakultu medzinárodných vzťahov v Moskve. Veľmi rozumná a kde to tam bude? Kedy, okolo? Slovanský dom v Alekšinciach pri Nitre. To bude v sobotu 21. o 14. stretnutie e, prednáška Beseda. Alekšince pri Nitre, Slovanský dom, občianske združenie slavica.sk a ďakujem ti, Pán bratu, za... Miloš Zverina, výborný človek, výborný. Blíži sa nám pol štvrtej. No. Ja som ti hovoril, že keď sme dvoja, to tak ubehne nenormálne rýchlo. A nemôžeme, to do, ti. nemôžeme to do pol šieste natiahnuť. No však nie si tu posledný krát. <laughs> to, by bolo, to by bolo na poslucháčov Napíšte nám príliš. či sa vám takýto štýl páčil. Ak by náhodou áno, myslím, že ľahšie sa to počúva ako tie moje hĺbkové mystické katechézy. Alebo aj zo záznamu si to môžete pustiť na pokračovanie, lebo dve hodiny to je na konia dosť. Prišla tu nejaká otázka. Máte záujem o škandalózne, doslova bombastické podanie pravdy o kolosálnej korupcii, ktorá je štátnou mafiou doslova za zamorená pod zám, zatvorená pod zámkou SIS, podám osobné svedectvo. To dám niekomu do inej relácie. My končíme 15.30. Ďaká aj tebe, aj poslucháčom za počúvanie. Ak chceš vetu na záver. Áno. Pani Ježišu, Ty si môj Pán a Boh. Ďakujem Ti, že som Ti Pavlom mohol poslohovať. Požehnaj mojich rodičov, súrodencov, kňazov, učiteľov a spolužiakov. Daj, aby ti všetci slúžili. Pomôž mi stať sa lepším. Mám ešte jednu prozbu. Daj, aby sa niektorý z nás stal dobrým a čím viacerý dobrým človekom, kresťanom a možno aj kňazom. Amen. Amen.